odamlar burilganda haqiqiy g'arib kim tubolil g'ariblarga ollohni muborakligi bo'lsin deganlar g'arib haqiqatda g'arib kim g'aribning bir necha ma'nosi bor g'arib shuki yosh havasmand vaqtida o'yin kulgiga qiziqqan vaqtida atrofida hamma o'yin kulgi bilan nima an'anani tuzib bersa kofirni an'anasimi musulmonmi boshqami farq qilmasdan qilaveradi ko'r ko'rona ergashib yuradi shuning ichida meni rabbim nimaga buyurgan oldin bilib olay buyurganni qilay qaytargandan qaytay deyotgan yosh yigitlar haqiqiy g'ariblar allohni muborakligi shu yigitlarga havasmandlik vaqtida bo'lib ham hamma qarindosh urug'lar yoinki mahalla boshqani ichida haqda turib qolgan lekin eng yomon odam deb unga tuhmatu shularning hammasini ko'tarib Allohning yo'lida haqdan siljimay turganlar haqiqiy g'ariblar. G'ariblar mana bu bosqichda bosib o'tishlik Alloh subhanahu va taolo bu g'ariblikni muborak bo'lsin deyapti. Rasulini sallallohu alayhi vasallamning tili vositasi bilan. Taqvo shudur.